Comme z saouznek? Ranke, mais chiloro ar BBC alies a kompren madran. Non chiwas, klaskeran wechou me koran ze start. Ya dommage ka beajiran alies dre ar